для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташок. сталі збірацца дзядзькі і жанкі. Васіль таксама неўпэўнена насцярожна поцягнуўся. Да таго, як ён падышоў, Ігнат стаяў ужо са звязанымі за паясніцы рукамі, чырвоны з рэдкімі прыліплымі да мокрага лба сіваватымі валасамі, не ведучы паводзіў ашалелымі вачыма. Ён напінаў рукі, туза ў плячыма і рваўся. Гайлес выняў блакнотик, хацеў было штосьці напісаць. Раптам рэзкім рухам схаваў блакнотик, загадаў падагнаць калёсы. Калі зайчык рухавы увішна падскочыў з калёсамі, Гайлес з міканорам падсадзілі ігната на драбінку. На драбінку з другога боку лёгка ўскочыў Гайлес, загадаў ехаць. Зайчык, які ў момант апынуўся на перадку, то зануў лейцамі. І ўсе, хто засталіся, хвіліну глядзелі ўслед ім і маўчалі. Міканор першы схамянуўся і распарадзіўся ўсім ісці рабіць. Выбраную камісію адразу пачалі разыходзіцца. Хоня з грыбком, чарнушка, што падышоў быў пазней, падаліся зноў да пакінутай ленты – закаморнікаў памочнік панёс далей рэйку. збегліся з поля цяпер ужо не адыходзілі. Сачылі зблізку то за тымі, што міралі лентай, то за чалавекам з рэйкай, то найбольш за меканорам і каморнікам, якія чарадзейнічалі са сваёй недасяжнай звычнаму розуму прыладай. Штосьці пісалі над паперай, у якую разпораз заклапочана глядзелі. Сярод дарослых круцілася некалькі малых, якія невядома калі з'явіліся тут. Васіль ішоў з усімі і чуў, як расце ў ім адчуванне блізкай, безнадзейнай разам непазбежнай небяспекі. Хваравітая, блытаная нібы ў гарачым тумане расла ў ім нецярплівасць. Галава была важкая, ні адной думкі, недарэчная упартая у гарачую няцямнасць што поўніла галаву лезла адно цікаўнасць грыбок хоія меканор подступаліся ўжо да глушакоў а там каля краю падзела як межавыя слупы стаялі стары глушак і яўхім прыкмеціў чарнушка адстаў аддаў шпянькі грыбку не ішоў глушакам але болей васіль не бачыў чарнушку. Глядзеў толькі на Яўхіма. Яўхім стаяў, расставіўшы ногі і прыгнуўшы галаву, якая нібы ўрасла ў плечы. Нецярпліва курыў, гатовы, здавалася, любы момант рынуцца ў бой. Стары глушак гнуўся, квола пастарэчы. Толькі прыгледзеўшыся зблізку можна было б прыкмеціць, што сохла ў маршчынах твар яго жорстка на пятый, і позірк вострых вочак цвёрдай і пільны. Разам з усімі Васіль падышоў да іх. Яўхім пахапліва, нервова смактаўшы кінуў цыгарку, рашуча ступіў да тых, што мералі. Адразу ж яму насустрач ступіў міканор. І яны сталі адзін перад адным. Амаль упрытык. Яўхім, галава якога, якога, яшчэ больш урасла ў плечу глядзеў цвёрда грозна позірк гэты як бы папярэджваў і раіў не звязвацца з ім а рабы пласкаваты меканораў твар здавалася гатоў быў засмяяцца меканор быццам хваліўся што не баіцца гэтая задзірлівая усмешка было прыкметна ятрыла яўхіма яшчэ момант здавалася і ён не стрымаецца а люта рынена меканора, але тут акурат у пару трывожна імкліва ступіў да яўхіма стары, моцна ўзяў яго за руку і прамовіў уладна з гневам: Я ўхім. Той не варухнуўся ў адказ, але руку не вырваў. Прыплюшчыўшы вочы, ён уцінаўся ў меканора, злосна мыляў сухімі губамі, не знаходзіў слоў, усе моўчкі з трывогай сачылі за абодвума. гэта бярэш на сябе выціснуў нарэшце яўхім з пагрозою Меканор, нібы смеючыся з яго бяссільнасці, сказаў: « Столькі, сколькі магу. Яўхім стрываў, выцеснуў яшчэ з нейкім прытоеным грозным сэнсам. Смелы вельмі. Ну, а чаго ж? Меканор помаўчаў і дадаў таксама з пагрозою: « І ты не сакрэт, смелы і дадаў так быццам папярэджваў: « Пабяражыся наўперад сам. Глушак зазлаваў, тузануў мацней сына Яўхім. Той няцямна азірнуўся на яго, гатоў бы ўжо паслухацца, але стаў і з лютасцю зіркнуў на міканора. Пабачым яшчэ, хто смелы адзін на адзін, калі сустрэнемся, сказаў Яўхім. Яўхім закрычаў стары лютасць сіпла са злосцю як на малога накінуўся ты здурнеў з глузду з'ехаў мазгі павысыхалі Яухім пастаяў у момант старыя шалелы дужа тузануў яго за руку і ён неахвотна паслухаўся паплёўся за старым За ўсёй гэтай сутычкай сачылі з увагай, з неспакоем, з трывогай, усе ведалі. Пагрозы Яўхіма штосьці значыла. Ведалі, Яўхім не забывае тое, што гаворыць. Сказаў, трэба асцерагацца, значыць, трэба. Багата хто не ухваляў таго, што Міканор глядзеў на гэта легкадумна, нават гулліва. Няма чаго пасмейвацца, калі Яўхім сказаў, што і грозіцца. Пільнавацца трэба, калі я ўхім прыгразіўся. Як толькі скончылася сутычка Яўхіма з міканорам, Васіль адступіўся ад натоўпу, павалокся на сваё поле. То стаяў, то тупаў нездавольны стрымаць брыдкую млоснасць, і непатрэбную кволасць. Стараўся не глядзець і амаль не глядзеў у той бок, дзе тоўпіліся і рабілі людзі, але ўвесь час бачыў чу дзядзька з рэйкай, мершчыкі і каморнік. Меканор, усе яны разам падыходзілі ўсё бліжэй. І чым бліжэй яны падступалі, тым больш расло ў Васілю супярэчнае хваляванне, страх, адчай, смеласць, Ён усё больш чуў, час яго набліжаецца, горкі, неадменны час. Ведаў ужо, што наўрад ці даб'ецца чаго-небудзь. Баяўся, калі брала загадка, Чым гэта скончыцца яму, яго бойка. І ўсё ж Васіль не мог саступіць і аддаць усё так проста. На гэта быў як бы нейкі неадменны загад усяго яго жыцця, і ён рыхтаваўся, чакаў. Нібы не сваімі нагамі ступіў ён, да хоні, што падцягнуў ленту да яго паласы. Дрыготкім і хрыпатым голасам выціснуў: Тут пасеяна. А ўсё, брат, і пасеянае, і не пасеянае адно, сказаў выпрастаўшыся весела, гледзячы на яго хоня. І ў голасе яго было нешта дзіўна прыязнае, таварыскае. Васіль заўважыў, як, каля іх хутка большая натоп. Цёткі, дзядзькі, дзеці, зларадныя, спачувальныя і проста цікаўныя. «Усё, брат Васіль, пад адзін грэбень!» – весела паспачуваў Хоня. «Няма такога закону!» – Васіль губы пакрыўдзін. «Штоб адбіраць, ды яшчэ тое, што пасеянае!» «Не трэба было сеяць!» са здзеклівай рэзкасцю заявіў Меканор. Пляскаваты пакляваны воспую твар быў нецярплівы і недавольны. Лезу тут та ўсякімі выдумкамі затрымліваюць і пераможна нагадаў Васілю. Сказана было, не сей. Меканор намерыўся ўжо ісці да каморніка, як бы паказваў, няма чаго тут гаварыць. Васіля рэзкасць Нечуласць яго раптам узлавалі. У момант жыла зацятасць горач даўняй спрэчкі, калі араў. Адразу знікла кволасць, крыўду змяніла злосці ў партасць. Не дам, крыкнуў Васіль, не вашая. Адыдзі, ціха і неяк пагардліва сказаў міканор, нібы перад ім быў не Васіль, не гаспадар, а казяўка. Гэта яшчэ, дадало ў партасці Васілю. Я не пайду, не аддам. Адкуль паявілася матка? Васілько! Вечна не ў час прыпрэцца, падумаў Васіль. Ён нецярпліва варухнуў плячом, а тады дзіся. Саступі, Васілька! Не дам, зноў закрычаў Васіль Міканору. Мая зямля! На пакляваным Міканоравым твары была тая ж пагардлівая упэўненасць, нібы выхваляўся сваёй сілаю, нібы здзекаваўся з яго бяды. Зямля народная, прамовіў Меканор. І ў голасе яго пачулася зноў помслівая злараднасць: « Мая! — закрычаў Васіль. Васіль ажно дрыжэў ад крыку ад упартасці ён чуў што сіла такі на меканоравым баку што надзею у яго васіля амаль ніякай што мабыць не даб'ецца ён нічога але гэта цяпер не толькі не кволіла а дзіўную здымала адвагу зямля якую ён любіў і раней цяпер была яму даражэй як калі-небудзь даражэй на за ўсё на свеце. Няздольна ўжо разважаць, Васіль як стаяў, упяўся лапцямі ў разору і закрычаў: « Не пушчу. Яны стаялі твару твар. Людзі, цікаўныя, трывожныя, чуйныя, сачылі за імі стаялі амаль кругам амаль упрытык толькі чарнушка трохі в наводдаль чарнушка таксама сачыў са спачуваннем са шкадаваннем с пакутай адзін з тых двух быў спакойны зняважліва ўпэўнены а другі роспачная шалела ад бяды ад бяссільнасці ідзі по-добраму ужо нецярпліва не просячы а загадваючы сказаў міканор у не пайду заявіў Васіль цішэй, але ў тым жа вялікім хваляванні з непадатнай цвёрдасцю. Васілько учапілася ў Васіля матка, але ён як бы не заўважаў яе, глядзеў толькі на меканоры і не зводзіў на вачэй. Меканор ступіў крок, упэўнена ўзяў яго за плячо, хацеў саштурхнуць. Васіль нібы толькі і чакаў гэтага. А, -а, -а ты так ён адрваў матчыну руку нейкі дзіка радасны не помнічы ўжо што робіць і хутка рынуўся на меканора ухапіў загрудкі Вось так ты і ён дужа сціснуў меканорову падзёлку так што меканору цяжка было варухнуць плячыма моцна рвануў на сябе меканор амаль упрытык убачыў у сляпые і радасныя поўныя лютасці вочы і скрыўлены нянавісцю прагай помсты твар. Меканор упёрся ў васілёвых грудзі рукамі, стараючыся адціснуць яго, але Васіль не даваўся. Раптам ён штурхнуў яго назад так, што Меканор ледзь устаяў. Усё гэта было, які момант бок Васілю Меканору адразу ж паскочылі Хоня, Алёша і яшчэ некалькі чалавек. Васіля ухапілі за рукі, за шыю, за каўнер, але і гуртам ледзь адарвалі ад Меканора. Ён усё кідаўся ў дужых руках, запалена хрыпеў, намагаўся вырвацца, зіркаў на Меканора лютай, помсліва. «Василько!» ты ашалеў заўсім. Бедавала бегала навокал сыны тых, якія яго трымалі матка. Яна абхапіла рукамі галаву, загаласіла за чаем на ўвесь голас. Меканор, узлаваны, трохі зніякавелы, аддыхваўся і выціраў далонню пот. Стараючыся трымацца з годнасцю, раптам плюнуў знарок спакойны, як бы прыгразіўся кулацкая душа контра дятліха як не галасіла няшчасна прыкметіла міканора ў позірк кінулася просячы да яго і молячы не сярдзіся на яго міканорка ты ж старэйшы спакайнейшы ашалеў ён са ўсім не поўніў не помніў што рабіў напомнім напомнім чтоб не забываўся з пагрозным намёкам прамовіў меканор і падаўся ад натоўпу. Дятліха, дробна, хапатліва пабегла за ім. Збоку было відаць, як прасіла меканора не злавацца. Дарэмна ты яго брат. Весела гаварыў Васілю Хоня, здавалася адно ўзрадавана гэтай спрэчцы. Рашылі ж, брат, рашылі! значыць кончана. Што ж, цябе аднаго абходзіць, як бы тлумачыў Алёша. Василь, не ведучы вадзіў вачыма, дыхаў горача, але ўжо не рваўся. Стаяў нейкі аслабелы, абвялы быццам абыякавы да ўсяго, раптам зноў неспакойна павёў вачыма, крутнуўся недовольна, яму не сталі працівіцца, выпусцілі з рук. Ён момант пастаяў, як бы ў роздумі, а потым важка пайшоў цераз паласу ад людзей. Ён ішоў горбячы плечы, угнуўшы галаву, лапці ўязджалі ў пульхную раллю, тапталі, не вечылі сцябліны руні. Так жа важка абыякава пацягнуліся чужым полем. Матка неўзабаве дагнала яго, дробна заспяшалася побач. Штосьці загаварыла лагоднае, супакойлівае, але ён быццам не чуў яе. У той дзень матка некалькі разоў бегала да дамеціхі. Бегала нібы з гаспадарчымі клопатамі, параецца пазычыць запалак, мукі на зацірку, Але большасць цікаўных жанок меркавалі, што гэта ўсё для прыліку для чужых вачэй, што напраўду для таго, каб улагозіць дамеціху і прасіць заступіцца перад міканорам за Васіля, каб не злаваў, не перадаваў у суд. Пад вечар, калі Меканор паявіўся на двары сам, падсцерагла, калі ён астанецца адзін без каморнікаў, таксама ледзь не кінулася яму ў ногі. Неўзабаве пасля гэтага Меканор і Васіль сутыкнуліся яшчэ раз. Нахіліўшыся над калодзежам, Васілій зачэрпаваў ваду, калі да калодзежа ў распіленай штарочцы без шапкі з вятром у руцэ падышоў з хаты Меканор. Васіль заўважыўшы яго не падымаў вачэй на нейкую хвіліну перастаў нават цягнуць вочап як бы чакаў чагосьці ці можа думаў што меканор кінецца біцца але меканор стаяў а потым з пагрозай шкадаваннем прамовіў шкада толькі матку тваю да і дзеда паважаю Васіль нядобра зіркнуў, пацягнуў вочап. Ужо калі зняў вядро, раптам заявіў у парта: « Я это так не кіну. Голас яго быў нацяты, руки дробна дрыжалі. Я капейку пайду, попытаюся, ці можна так по-савецкаму закону. Иди, иди. Меканор упэўнена надзеў вядро на кручок вочапа. Затрымаўся і глянуў на Васіля. Толькі б ты лепей у калгас пайшоў. Зразу ўсё і рашылася б. гэты вечар ледзь не ў кожнай хаце гаварылі пра падзею ў полі. Кожнаму ў куранях было ўжо вядомы, што казаў Яўхім і як махаў рэйкую нібыты гнат і што рабілі гайлі с меканоры, як кінуўся на меканора Васіль, усё гэта выклікала самыя розныя меркаванні. Адныя хвалілі Васіля і нібыты гната за смеласць, а другія судзілі як неразумных. Таксама героі знайшліся гаварылі, што міканору цяпер трэба будзе сцерагчыся Яўхіма пільна паглядаваць увечары. Найбольш было гаворкі пра нібыта ігната. Можна было чуць такое, што ігнату пры цяперашніх строгіх парадках не паздаровіцца. Шэптам і з належнай шматзначнасцю пераказвалі, што за такія штукі чутно дзе-нідзе. -дзе экстенцы поставить. Вялікім і розным клопатам былі поўны хаты тых, хто трапіў у героі гэтых падзей. Васілёва матка, як магла, лагодна суцяшала Васіля, каб не бедаваў прастрачанае, і хоць асцярожна але дакарала, што не беражэцца. З бясконцай матчыны цярплівасцю вучыла свайго неслухмянага сына да меціха, попракла, што заядаецца са ўсімі, трывожна прарочыла, што гэта не давядзе да добра. А ў ігнатавай хаце было цёмна і маркотна. Уся вялікая сям'я нібы асірацелася без бацькі, сядзела за сталом нязвыкла маўкліва, а потым ціха разышліся ўсе пасля вячэры па палацях, на прыпечак, на печь і нават меншыя не дурэлі, не чапаліся адзін з адным. Набедаваўшыся за дзень, Ігнаціка таксама сабралася ўжо лажыцца, калі на ганку, пачуліся немагчыма знаёмыя крокі, патрабавальна ляснула клямка. Хадоська, што ляжала ўжо з малымі, несамавіта крыкнула: « Татка! Ускочыла, як была ў адной сарочцы, кінулася ў сенцы, і яшчэ да таго, як увяла яна нявіднага бацьку, Хата напоўнілася радасным голасам, скакалі, крычалі большыя, лямантавалі малыя, Жорка і хадоська з нядаўняй бяды з неспадзяванай радасці таксама галасілі, жагнаючы бошкаючы. Дасціхнеце вы, недовольна і звыкла злосна зыкнуў раптам ігнат, як па нябожчыку галасіце. Есці лепей дайце. Ён скінуў світу і сеў да стола. сябры выслухалі старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук